նախորbanությունների մասին համառոտ։ Արցախի նախագահան աշխատանքային խորհրդակցություն անցկացրել Պաշտպանության բանակի բարձրագույն հրամկազմի հետ։ Արցախի խորհրդանի ղեկավարն ընդունել է Ամերիկայի հայկական համագումարի փորձնակներին։ Պետնախարարը Հայաստանի Հանրապետության փոխվարշապետի հետ քննարկել է փոխգործակցությանն առնչվող հարցեր։ Շամյանի շրջանի դպրոցականներն ամառային հանգիստն անցկացնում են ինչպես Արցախում, այնպես էլ Հայաստանում գործող ճամբարներում։ Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում կայացել է ռուսական հանրահարչակ Լոյկո Երյակի մենահամերգը։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Նախագահ Բակո Սահակյանը հուլիսի 18-ին այցելել է Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարություն եւ աշխատանքային խորհրդակցություն անցկացրել պաշտպանության բանակի բարձրագույն հրամկազմի հետ։ Քննարկվել են բանակաշինությանը, զինված ուժերի արչև դրված մի շարք առաջադրանքների կատարմանը վերաբերող հարցեր։ Ամփոփվել են նաև վերջին շրջանում Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան սահմանագից կատարված այցելությունները, առաջնագծի ամրապնդման, զինծառայողների ծառայության պայմանների բարելավման ուղղությամբ կատարվող աշխատանքների ընթացքը։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, համապատասխան զեկույցով հանդես է եկել պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը։ Նախագահն ընդգծել է, որ բանակաշինությունը, պաշտպանության բանակի մարտունակության հետևողական բարձրացումը եղել են եւ կմնան պետության կարևորագույն խնդիրների շարքում, կոնկրետ հանձնարարականներ տալով քննարկված հարցերի պատշաճ լուծման ուղղությամբ։ Նույն ախբյուրի համաձայն Բակո Սահակյանը նույն օրը ներքաղաքական եւ արտաքին հարցերի շուրջ խորհրդակցությունների շրջանակներում հանդիպումներ է ունեցել մի շարք հասարակական եւ երիտասարդական կազմակերպությունների ու կրթության, գիտության եւ սպորտի ոլորտի ներկայացուցիչների հետ։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանն ընդունել է Ամերիկայի հայկական համագումարի 2018 թվականի փորձնակության ծրագրի մասնակիցներին գազམ་ակերպության տարածաշրջանային տնորեն Արփի Վարդանյանի գլխավորությամբ։ Կարևորելով երիտասարդ մասնագետների այս նարցախ, խորհրդանի ղեկավարը նշել է, որ համագումարի կողմից նման ամենամյա ծրագրերի իրականացումը հիանալի հնարավորություն է ստեղծում արտասահմանում ապրող հայ երիտասարդների համար ճանաչելու հայրենիքը եւ տեղեկացված հերթափոխ է նախապատրաստում միջազգային ասպարեզում հայության համար կարևոր հարցերն առաջ մղելու Արցախի ու Հայաստանի շահերը պաշտպանելու համար։ Պատասխանելով մասնագետների հարցերին Աշոտ Ղոլյանն անդրադարձել է հայրենիք սփյուռք հարաբերություններին, Արցախում խորհրդարանական գործնեության եւ կառավարման համակարգի առանձնահատկություններին, միջազգային հարթակում Արցախի ներկայացվածությանն ու դրանում սփյուռքահայ երիտասարդության դերին եւ մի շարք այլ թեմաների։ Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն ընդունել է Արցախի Հանրապետության պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանին եւ Արցախի նախագահի խորհրդական Արցախի նախագահի հատուկ հանձնարարությունների գծով ներկայացուցիչ Արայիկ Հարությունյանին։ Հանդիպման ընթացքում զրուցակիցներն անդրադարձել են հայկական երկու պետությունների փոխգործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցերի, քննարկել երկկողմ համագործակցության հետագա ընդլայնման եւ խորացման հերանեկարն ու հնարավորությունները։ Փոխվարչապետը նշել է, որ կան մի շարք ոլորտներ, որտեղ երկու պետությունների համագործակցությունն ունի մեծ ներուժ եւ ըստ նրա միայն համատեղ ջանքերի շնորհիվ է հնարավոր հասնել լուրջ ձեռքբերումների։ Պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը կարևորել է Հայաստանում ողնարկած բարեփոխումներն ու հավաստիացրել, որ Արցախում եւս ձեռնամուխ են եղել իրականացնել բարեփոխումներ մի շարք ոլորտներում՝ ի նպաստ Արցախի ժողովրդի բարեկեցության։ Պաշտոնյաները մտքեր են փոխանակել նաև ապրանքաշրջանառության աճի, Արցախում ներդրումների եւ արտահանման խթանման հնարավորությունների շուրջ։ Պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանին ընդունել է նաև Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Գրիգորի Մարտիրոսյանը ներկայացրել է Արցախում գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացվող ծրագրերը եւ Արցախի կառավարության տեսլականը գյուղատնտեսության ինտենսիվացման, հացահատիկի մշակումից այգեգործության անցման ուղղությամբ։ Պետնախարարի խոսքով այս ոլորտում խնդիր է մնում բերքը կարգտահարություններից պաշտպանելու թեման։ Հաջորդիվ քննարկվել է բնակարանային ապահովման խնդիրը։ Պետնախարարի խոսքով Արցախի կառավարությունը այդ ոլորտում Հայաստանում իրականացվող պետական ծրագրերի ուսումնասիրության, կատարելագործման եւ ներդրման քաղաքականությունն է իրականացնում, սակայն էական խնդիր է մնում քաղաքացիների կողմից ոչ կառուցապատողից բնակարանների ձեռքբերման դեպքում պետական աջակցության հարցը։ Խոսելով էներգետիկայից պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը կարևորել է, որ Արցախն արդեն վերականգնող էներգիայի ոլորտում արտադրում է իր սպառման ծավալներին համաժեք էներգիա եւ առաջիկայում նոր հեկերի գործարկումից հետո նախատեսում է ունենալ նաեւ արտահանման ենթակա որոշակի ավելցուկային էներգիա։ Նախապատրաստվում է հանդիպում Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի եւ Գյումրիում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի հրամանատարի Ռուսաստանի դեսպանատան ռազմական գծով կցորդի միջև Շիրակի մարզի Փանի գյուղում կատարվածը քննարկելու համար։ Կքննարկվի ռուսական ռազմաբազայի կողմից համայնքի մոտ առանց զգուշացման զորավարություններ անցկացնելու հարցը։ Նշենք, որ երեք Փանի գյուղում կրակոցների եւ պայթյունների ձայներ էր լսվել, այնուհետև պարզվել էր, որ ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի զինծառայողները զորավարություններ են անցկացնում։ Նրանք առանց նախազգուշեցնելու են սկսել զորավարությունը եւ վախեցրել համայնքի բնակչությանը։ Այսօր կառավարության հերթական նիստին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է տեղի ունեցած միջադեպին։ Վարչապետն ասել է, որ մեղավորները պետք է հայտնաբերվեն եւ պատասխանատվության ենթարկվեն։ Ուզում եմ հստակ արձանագրել, որ դա անթույլատրելի միջադեպ է եւ ես դա համարում եմ սադրանք ընդդեմ հայ-ռուսական բարեկամական հարաբերությունների, սադրանք ընդդեմ Հայաստանի ինքնիշխանության եւ կարծում եմ, որ մեղավորները պետք է հայտնաբերվեն եւ պատասխանատվության ենթարկվեն։ Դեռ խնդիր կա հասկանալու, թե ինչ ընթացակարգերով պետք է քննարկվի, հետաքննվի այս միջադեպը, որովհետև պետք է պայմանագրերի հայաստանյան օրենսդրության հետ հարաբերությունների հարցը բարձաբանել։ Ոստիկանությունում նյութեր նախապատրաստվում են եւ հույս ունեմ հետագա ընթացքը արդյունավետ կլինի։ Այսօր Ստեփանակերտի Հանրապետական բժշկական կենտրոնում շարունակվել են նախորդին մեկնարկած Հայաստանի Հանրապետության Էրեբունի բժշկական կենտրոնի բժիշկների անոթային վիրաբույժի, վնասվածքաբանի, էնդոկրինոլոգի, նյարդաբանի, ուրոլոգի եւ արիթմոլոգների կողմից բարձ դռների օրերի շրջանակներում քաղաքացիների անվճար հիմունքներով իրականացվող ընդունելությունը, խորհրդատվությունը, անհրաժեշտության դեպքում նաեւ վիրահատական միջամտությունները։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի ավագ օրթոպեդ Գագիկ Բդոյանն ասել է, որ այս ընթացքում հետազոտել են խնդրահարույց ախտորոշումներ ունեցող հիվանդների։ Հանրապետական բժշկական կենտրոնի վնասվածքաբանության ծառայության ղեկավար Կարեն Դավթյանն էլ ընդգծել է համագործակցությունը երկու բժշկական կենտրոնների միջև, նշելով, որ 10 տարուց ավել է, ինչ հատկապես օրթոպեդիկ վնասվածքաբաններն ամեն տարի այցելում են Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոն։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Իտալիայի նախագահությունը ԵՀԿ-ում օգտակար կլինի Ադրբեջանի համար։ Այս մասին հայտարարել է Իտալիայի նախագահ Սերջո Մատարելլան Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպման արդյունքների ամփոփման ժամանակ Նրա խոսքով Իտալիան ԵՀԿ-ում նախագահության շրջանակներում կաջակցի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը։ Մենք ցանկանում ենք, որ փոխանակ այս խնդրի շուրջ բանակցությունների ձևաչափը փոխելու ընդհակառակը տարածաշրջանում անվտանգության ապահովման համար բանակցությունների վարման նոր ուղիներ գտնվեն։ Քանի որ մեր կարծիքով այս հակամարտությունը պետք է լուծվի ոչ թե ռազմական ճանապարհով, այլ քաղաքական։ Այդ լուծումը պետք է լինի կայուն, երկարաժամկետ եւ միջազգային իրավունքի շրջանակներում, ասել է Իտալիայի նախագահը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Նացականյանը Նյու Յորքում հանդիպում է ունեցել միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հետ։ Անդրադարձ կատարելով Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորմանը, նախարար Մնացականյանը վերահաստատել է Հայաստանի հանձնառությունը ԵԱԿ-ի խմբի համանախագահության հովանու ներքո հակամարտության բացառապես խաղաղ հանգուցալուծմանը, նշելով, որ հայկական կողմի համար բանակցային գործընթացի առաջնայնություններն են Արցախի կարգավիճակը եւ անվտանգությունը։ Բանակցային գործընթացի առաջմղման համար նախարար Մնացականյանը կարևորել է խաղաղության նպաստող մթնոլորտի ձևավորումը, զինադադարի անշեղ պահպանումն ու ագրեսիվ հռետորաբանությունից հրաժարվելը։ Երեք Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում տեղի ունեցավ ռուսական հանրահարչակ Լոյկո Երակի մենահամերգը։ Համերգին ներկայ էին հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, պաշտոնատար այլ անձինք։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Լոյկո Երյակը ռուսական երաժշտական խումբ է, որը ելույթ է ունեցել աշխարհի մի շարք նշանավոր բեմերում։ Համույթի առանձնահատկությունն այն է, որ այն ներկայացնում է էթնիկ եվրոպական երաժշտություն՝ միախառնված իռլանդական, իսպանական, բալկանյան, հունգարական ու գնչուական բանահյուսությանը, հին ու ժամանակակից ռոմանսը, դասական ու հեղինակային երաժշտության տարրերը։ Այն հայտնի է վիրտուոզ կատարումներով, զգացմունքայնությամբ ու ինքնատիպ իմպրովիզներով։ առաջին անգամ է Արցախում։ Եկել են իրենց հայ ընկերոջ Արցախցի Արթուրի հրավերով։ Պատմում է Եռյակի հիմնադիր, գնչուական հայտնի երաժիշտների ժառանգ Ջութակահար Սերգեյ Էրդենկոն։ Как у всех у нас очень много друзей армян. Когда мы встретились вот с моим другом, Артур его зовут, он Ինչպես բոլորը մենք էլ ունենք շատ հայ ընկերներ, երբ Արթուրը հրավիրեց մեզ գալ Արցախ, սկզբում կարծում էի, թե հենց այնպես է ասում, բայց նա իրոք ամեն ինչ հրաշալի ձևով կազմակերպեց։ Երեք մենք ելույթ ունեցանք նրա հայրենի Խաչմաչ գյուղում։ Ես զարմացել էի, որ այդ փոքր գյուղում այնքան լավ դահլիճ կա։ Հանդիսատեսը լավն էր, մեծամասամբ երեխաներ էին, ովքեր շատ շուտ էին եկել նստել դահլիճում ու սպասում էին էին համերգը լսելուն։ Մեծերը հետո եկան։ Այդ ամենի մեջ շատ մաքուր ու հաճելի ինչ-որ բան կար։ Ընդհանրապես մենք շատ տպավորություններ ենք ստացել այս այցից, որոնք միշտ մեզ հետ կմնան։ Դա որդու կորստյան ցավը հպարտորեն կրող հոր հայացքն էր, ու համար որդին միշտ կենթանի է։ Հրաշք մամուկների աչքերն են։ Մի խոսքով ամեն ինչ շատ ջերմ է ու հաճելի։ Հանրահրճակ երաժիշտները մեծ զրույցում ասացին նաև, որ քաջատեղյակ են ադրբեջանական սև ցուցակի մասին, որի մեջ երևի արդեն իսկ հայտնվել են, բայց դա նրանց չի խանգարել այցելել Արցախ, ավելին հնարավորության դեպքում ելի կգան, վստահեցրեց Սերգեյ Էրդենկոն։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Շահումյանի շրջանի տարբեր համայնքների դպրոցականներ իրենց ամառային հանգիստն անցկացնում են ինչպես Արցախում, նույնպես եւ Հայաստանում գործող ճամբարներում։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի կրթության եւ սպորտի բաժնի միջոցով կազմակերպել եւ իրականացվել է աշակերտների մեկնում Հայաստանի Հանրապետության Հանքավան առողջավայրի Հասմիկ եւ Լուսաբաց, ինչպես նաեւ Ծաղկաձոր քաղաքի Աղբյուր մանկական ճամբարներ։ Հանքավան մեկնել են 19 երեխա եւ 1 ջոկատավար, իսկ Ծաղկաձոր 20 երեխա եւ 1 ջոկատավար։ Այդ երկու ճամբարներն արդեն ավարտվել են եւ մեր դպրոցականները հուլիսի 8-ին վերադարձել են։ Մեծ հետ զրույցում տեղեկացրեց շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի կրթության եւ սպորտի բաժնի վարիչ Խորեն Վարդանյանը։ Այս պահին մեր շրջանի 5 դպրոցականներ գտնվում են Վանաձորում կազմակերպված Թեժ լեռ կոչվող ճամբարում։ Նրանք մեկնել են հուլիսի 11-ին եւ կվերադառնան հուլիսի 20-ին, տեղեկացրեց մեր զրուցակիցը։ Քարվաճարի Վիքի ակումբի 7 ակտիվ խմբագիրներ հնարավորություն ունեցան հուլիսի 4-ից 13-ը մասնակցել ամառային առաջին Վիքի ճամբարին, որն այս տարի կազմակերպվել էր Ծաղկաձորում։ Տեղեկացնենք, որ Քարվաճարի Վիքի ակումբը մասնակիցներ կունենա նաև ամառային 3-րդ ճամբարին, որը տեղի կունենա օգոստոսի 18-ից 27-ը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այսօր Ստեփանակերտի «Մենք ենք մեր սարերը» հուշարձանի մոտակայքում հանդիսավորությամբ դիմավորել են արցախցի մարզիկներին Արսեն Բաղրյանին ու Վարդան Աբրահամյանին։ Նրանք մասնակցել են հուլիսի 9-ից 16-ը Բրազիլիա քաղաքում անցկացված «Պատանիների և երիտասարդների ուշուի աշխարհի առաջնությանն» ու մեծ հաջողությունների հասել։ Մարզիկներին դիմավորելու էին եկել կրթության, գիտության և սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, նախարարության աշխատակազմի սպորտի վարչության պետ Աշոտ Դանիելյանը, ընկերներն ու հարազատները։ Կրկին լսենք Յուլիա Վանյանին։ Արցախցի մարզիկներն առաջին անգամ են մասնակցում Սանդաուշուի աշխարհի առաջնությանը, իսկ ընդհանրապես Սանդաուշու մարզաձևից աշխարհի առաջնություն կազմակերպվում է 7-րդ անգամ 45 պետության 400 մարզիկների մասնակցությամբ։ Առաջնության ու իր սաների հաջողությունների մասին մանրամասներ է ներկայացնում Արցախի հավաքականի մարզիչ Դավիթ Գրիգորյանը։ Մեր մարզիկները պատվով հանդես եկան։ Նշեմ, որ եվրոպական ոչ մի երկրների չկա մարզիկ, որը կարող է անցնել եզրափակիչ փուլ, բայց մենք ունեցանք եւ ընդհանուր 8 ոսկե մեդալ խաղարկվեց երիտասարդների մեջ եւ մեկ ոսկե մեդալը նվաճեց Հայաստանը ոսկե մեդալակիրը 16-ամյա Արսեն Բաղարյանն է։ Նա մասնակցել է 48 կիլոգրամ քաշային կարգում եւ 4 հաղթանակ գրանցելով դարձել աշխարհի չեմպիոն։ Ի պատասխան այն հարցի, թե հաղթանակի հույս ուներ թե ոչ, Արսեն Բաղարյանն ասաց. Հույս ունեի, բայց համոզված էի, որ դա հեշտ չէր տրվելու։ Ամեն դեպքում համոզված էի, որ դժվարին պայքար է սպասում ինձ։ Շատ ողջավորված եմ, շատ շնորհակալ եմ այս դիմավորումը կազմակերպողներին։ Անակնկալ չէի սպասում, որ այս կերպ կարող են մեծ շքով դիմավորել։ Արսեն Բաղարյանը Սանդաուշում արձաձևով զբաղվում է արդեն 10 տարի։ Մեդալների իր հավաքածուի մեջ կան եվրոպական առաջնության ոսկե եւ արծաթե մեդալներ։ Իսկ օրվա մյուս հերոսը Վարդան Աբ รา համյանը 2 տարվա մարզական կենսագրություն ունի։ Առաջնությանը մասնակցել է 65 կիլոգրամ քաշային կարգում, դարձել բրոնզե մեդալակիր։ Սա առաջին միջազգային մրցաշարն է, որ ես մասնակցում եմ արտասահմանում եւ մեր դժվարությամբ կարողացա գրավել երրորդ մրցանակային տեղը։ Մարզիչ Դավիթ Գրիգորյանը մեծ զրույցում ասաց, որ այս մարզիկները վերջին անգամ են մասնակցում երիտասարդների առաջնությանը։ Նրանց տարիքային խումբը շուտով կփոխվի եւ նրանք հանդես կգան արդեն մեծահասակների շարքում։ Դա նշանակում է առավել մեծ մրցակցություն, առավել շատ աշխատանք։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է թույլ անպամատություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 18-ից 23, ցերեկը 30-ից 35 աստիճան տաքություն։